Na tom putu koji je daleko duži od našeg zemaljskog života, koji je 60, 70, 80, 90, neke 100 godina. Opet je malo u odnosu na stotine, pa i na hiljade godina koje ćemo provesti na tom putovanju u Berzahu. A sve zavisi od ovog života ovdje, šta ovdje posijemo, ti će nam plodovi dolaziti u Berzahu i na sudnjem danu ili u vječnom džennetu ili u vječnom džennetu. Na tom putu moramo proći izlazak duše iz tijela, to je smrt. Povratak duše u tijelo, kaburski stisak, kabursko iskušenje u vidu ispita ko ti je Bog, koja ti je vjera i ko ti je poslanik. Zatim kaburski život, berzah, koji je ili džennetska bašća, ako je čovjek bio vjernik, ili džehennemska dolina, ako je bio nevjernik, ili veliki grešnik koji se nije pokajao. Prvo puhanje u rog, to je smak ovoga svijeta. Drugo puhanje u rog, to je proživljenje i buđenje iz mrtvih. Okupljanje na ovoj zemlji, Zatim šefat našeg poslanika sallallahu alaihi ve selleme da počne presuda. I presuda je glavni dio sudnjeg dana. Tu će da se dijele knjige, da se raspravlja o onome što je napisano u knjigama. Ljudi će da se brane, da lažu, da govore, da se pokušavaju izvući na razne načine, ali nema pomoći. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je kazao men al hisab udhib s kim se bude raspravljalo o njegovim knjigama to je da opravda zašto je uradio nešto neki grih ili zašto nije izvršio neku naredbu zašto nije bio zahvalan na nekoj blagodati neće moći nego ako bude od onih sretnih kojima će biti rečeno sakrili smo ti to na dunjaluku, opraštamo ti danas, ti će i proći bez kažnjavanja. Zatim vaganje. Koliko sve to vrijedi, bit će izvagani listovi i dijela i čovjek. A onda jedan od najnezgodnijih trenutaka sudnjeg dana za čovjeka, a to je vraćanje tuđih hakova. Allahovi, to su javna dobra, koja nisu ničija, nego su za potrebe ljudi, za potrebe muslimana svih, i lična dobra koja su između ljudi. I to je teško gledati Ali im trebate imati na jednu stvar na umu. To vraćanje hakova utiče na tri stvari. Na sudnjem danu. Prvo, utiče na to da li će čovjeku ostati išta dobrih dijela pa da se spasi žene Jer kome ne ostane ništa od dobrih dijela, on ide u Ne vječno, ali ide. Drugo, utiče na njegov stepen u džennetu. I treće, što je još gore, utiče na njegovo svjetlo koje će mu biti dato kad bude trebalo preći most preko džehennema. Jer će svjetlo u tami, to je ogrom, jer je džehennem crn. Džehennem je crn. I tama je od ozdo. A poslanik sallallahu alaihi ve kaže spustit će se tama na ljude i sa neba. I onda će svjetlo imati samo kome Allah da svjetlo i davat će se svjetlo u skladu sa dobrim djelima. I sad zamisli u toj tami ti treba da imaš svjetlo kao brdo, da vidiš sasvim normalno, a onda zbog ogovaranja, zbog vrijeđanja, zbog nepravdi, ostane ti svjetlo ko svijeće. se, tad će se vidjeti tuga zbog tih stvari koje su bile među ljudima. Nakon toga, završetak sudnjega dana. Zadnji događaj. Na, na zemlji na kojoj će biti suđenje, a to je razdvajanje ljudi i konačni završetak. Sve ovo što su ljudi prošli, od rođenja, života na zemlji, života u Berzahu, događaja sudnjeg dana odvaganja, krajnji rezultat je ko će gdje staviti svoje kofere. Poslije tog davanja hakova ljudi će se podijeliti u skupine. Prva skupina, mušnici. Oni koji su obožavali lažne bogove na zemlji. Svejedno sunce, mjesec, ljude, kamen, drvo, šta god. Da poslušamo kako Kur'an opisuje taj događaj. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود i faraon će na sudnjem danu povesti svoj narod. Znači, faraonovi ljudi su obožavali faraona jer on je rekao da je Bog. I ide faraon ispred njih i kako ih je vodio na Dunjaluku, vodi ih i na Hirtu. I tako svaki narod sa svojim faraonom. Ovo ajet nije ograničen samo na faraona, o faraonu se govori, ali svako ko bude imao isto božanstvo koje ga je rodilo na zemlji, povešće ga faraon i dovešće ih do vatre. Ali interesantan glagol koji je upotrebljen u Oni će u stvari tražiti vodu jer će biti žedni toga dana. Od iscrpljujućeg sudnjeg dana i od iscrpljujućeg sunca. I onda će im se džehennem priviđati kao fata morgana. Ako ste nekad vidjeli, kad ideš po cesti i sunce upekne, i čini se ko da iznad ceste treperi, ko da je voda, tako će se njima od vreline činiti džehennem. I oni će umjesto faraon da ih odvede do vode i oni će ići u tu Fata i tako padati u džehne misleći da idu u vodu. To znači ajet u nar. Tako će ih odvesti u džehne, a oni će krenuti za njim misleći da ih vodi u vodu. Innakum vama ta'budun min dunillahi hasabu džehennem. antum laha varidun. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون Vi, to jest mušnici, i ono što obožavate, sve što obožavate, osim Allaha, bit ćete u džehennemu. Nešto kao gorivo ili tako slično može se prevesti. Antum leha varidun. svi vi, i vi i vaša božanstva, u njega ćete ući, to jest u Da su ti vaši koji ste obožavali na zemlji bili zaista bogovi, ne bi džehennema dospjeli. I oni će svi, i oni i njihova božanstva, u njemu ostati vječno. uvijek. Ovaj događaj je opširno pojasnio poslanik sallallahu alejhi ve U hadisima kog su zabilježili imami Buhari i Muslim, a prenijeni, prenijeti su hadisi od trojice ashaba radijallahu anhu. Ebu Hureyre, Ebu Sa'id al-Hudri i Abdullah ibn Mas'ud. Sva trojica u različitim prilikama prenose ovaj hadis od poslanika sallallahu aleyhi ve sellem. U Abu ovom rivajetu stoji sljedeće. Ječme Allahu nase jevmel qiyameti fe yakul. Allah će sve ljude i džine sakupiti na sudnjem danu. To jest na toj zemlji, posle vaganja. Završeno obračun, završeno sve i sad treba svako da ide u svoje vječno mjesto boravište. A onda će Allah kazati Men kane jabudu šejen fel bi'hu. Ko je obožavao nešto ili nekoga, neka ga sad slijedi. I svakom narodu će doći njegov Bog. Ili božanstva ako su bili mnogobošci. Svi. To se govori o mušnicima. فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسِ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرِ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ التَّوَغِيتَ التَّوَغِيتِ Pa ko je obožavao sunce, za suncem će u džehennem. Ko je obožavao mjesec, za mjesecom će u džehennem. A ko je obožavao nekog taguta, a tagut, to su svi lažni bogovi koji se obožavaju mimo Allaha. U drugom rivajetu, od Abdullah ibn Mas'uda i Ebu Saida se pojašnjava umjesto riječi tagut ili slika ili kip. Jer ljudi obožavaju ili slike, naslika neko na nekom platu ili kip uobličen i obožavaju ga. وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا A ostaće ovaj ummet Komentatori hadisa kažu ili ovaj umet Muhammeda, naš umet, ili umet u smislu vjernika od Adema do našeg umeta. A prije bi moglo biti ovo drugo. Da će ostati vjernici, ali zajedno s munaficima. U rivajetu Ebu Sejda al-Hudrija kaže se sljedeće فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ min al-asnami wal-ansab illa yatasaqatuna fi nar. I posle tog poziva kod nek slijedi svako svog Boga, neće ostati niko ko je obožavao nekoga drugoga mimo Allaha od kipova ili slika, a da neće pasti u vatru. Hatta i da lem jebka illa men kane ja'budu Allah, min wa wa ahlil kitab. E sad ovdje ima dodatak. Ostaće tu, na tom mjestu, kad odu svi ti mušici, oni koji su obožavali Allaha, bili dobri vjernici ili loši. E sad ovdje imamo dodatak. Ostaće u toj grupi vjernici, dobri, grešnici, koji su bili muslimani, ali su imali griha, i munafici tri grupe. I dodaje četvrtu grupice od sljedbenika ranijih knjiga. Sljedbenici Musa i sljedbenici Isa. To će ostati. Kad ovi drugi koji su na zemlji obožavali lažne bogove odu svojim putem, i iz onih hadisa i ajeta vidimo da oni koji su obožavali lažne bogove umrli sa širkom ne idu na most, ne idu na most, nego idu na kapije. Ako uđe u džehennem na kapiju, neće više izaći. Vjernici ne idu na kapije, čak ako su i grešni, vidimo iz ovih Idu na most, pa će padati s mosta. Ko padne s mosta, ima šansu da izađe. I on će izaći kad tad. Ko uđe na kapiju, ne. Kapije će se zatvoriti i nikad više neće otvoriti. Pa će onda biti pozvani sljedbenici Musa. Sad ono što je ostalo. I bit će pitanje. Šta ste obožavali? Koga ste vi obožavali? Pa će reći Uzira, Božijeg sina. Ko je bio Posle Musa, nekoliko stoljeća posle Musa, oni su izgubili Tevrat, Izgubili su Musaov štab. I onda se Tevrat izgubio među njima. A onda se je rodilo jedno dijete koje je znalo Tevrat na pamet. Beba. Uzejen koji je bio Allaho poslanik. Ali to što je imao džizu, da je čim se rodio znao Tevrat na pamet, da im vrati Tevrat, njih je navjelo da ga proglase Božim sinom. A onda će im biti rečeno, to je laž. Ja nemam ni ženu ni djete. Pa će biti pitani, jel trebate nešto? Kažu, ja, vam ženi smo, treba nam vode. I onda će se i njima prividiti isto kao i onima prvim da vide Fata Morganu, vidjet će od otvrline džehennema kao da je voda, kao da zrak treperi. I krenit će da se napiju i u stvari odlaviti džehennem. Ista stvar će se dogoditi sa sljedenicima sa isto će biti pitani i isto će proći. Eto, to je hadijsko pojašnjenje ovih ajeta. Kako će završiti mušeci? I ne samo to, Čak se navodi načini kako će biti privedeni u džehennem. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَا جَهَنَّمَ زُنَرَ Biće sprovedeni Znači, neće oni sami, nego sprovedeni od strane meleka u grupama. Ili u grupama znači oni koji su slično u širka bit će zajedno na jednom mjestu ili po narodima kako je ko koga slijedio, koje je božanstvo ide svaka grupa u džehennem. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ i to će biti dan kada će oni koji su Allahovi neprijatelji bili biti skupljeni u džehennem u grupama. Znači ne jedan po jedan, nego u grupama. Drugo, neće ići nogama. bit će kažnjeni jer su se oholili na zemlji, nisu htjeli da prije oholost je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi. Oni su odbili i istinu i omalovažavali su ljude, to jest vjernike, i smijavali su im se na svaki mogući način. Kazna, umjesto da u džehennem idu nogama, kao dignute glave, kao da prko se Bogu ne uzubilane, licem će biti okrenuti i ići će, hodat će na licu. Alladine yuhsharuna ala ila To su oni koji će na licima biti sakupljeni u Možda vam je čudno kako to čovjek na licu. Bilo je to čudno i ashabima. Tako da je zabilježio Imam Buhari. Od Enesa i Malika da je jedan čovjek sjedio kod poslanika i kaže Allaho poslaniće, kako je moguće da će u džehennem na licima otići. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao, zar nije onaj komu je dao da zemljom hoda na dvije noge, moćan da ga stvori da hoda na, na glavi. Naravno da je I to je završetak prkosa. Allahu Đelešanu poslanicima i vjeri. Treće, kada dođu blizu džennema, džehennem je crn, vatra se ne vidi, zato se i zove džehennem. Džehennem u prevodu znači crna vatra, tama, ali zvuk straša, lomi, drobi, I onda će biti poredani oko džehennema na koljenima. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمَ الشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا Tako mi gospodara tvoga, kunem ti se, sakupit ću ih sve, a i šeitane zajedno s njima. Zatim ćemo ih dovesti oko džehennema klečeći da čekaju. Klečani. U nekim predajama se spominje da će klečati 40 godina. I čuju zvuk. A onda nakon toga bit će kažnjeni oduzimanjem sluha, vida i moći govora. Potpuna dezorientacija, što je još veća kazna. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَسُمًّا i sakupit ćemo ih na sudnjem danu sve zajedno na njihovim licima slijepe, nijeme i gluhe. Ma'uahum džahennem, njihovo vječno mjesto boja je džahennem, kullama habet zidnahum Kad god se vatra malo smiri, mi ćemo ih pojačati. To je poslije kad čuju šta ih čeka, i budu prepadnuti na taj način, bit će im oduzeti sluh i vid, što je potpuna vrsta dezorientacije. I onda ide konačno tuga i veliko kajanje. u utera i drugi hvala na, kad bi ti mogao Muhammede vidjet, kad budu zaustavljeni pred džehennemom, pred džehennemom fakalu i kažu, ja vejte na da Bog do možemo da se vratimo na zemlju. nu kedi bi ajati rabbina, ne bi nikada negirali ajete gospodara našeg. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ I bili bismo pravi vjernici. Molim Allah Rošao da nas sačuva ovakvog kraja, da budemo od onih koji će biti pošteđeni ovako ružnog završetka. Kulu kao li hada, ostati